mai dormiți, lioară trandafir, că nu-i vremea de dormi, dai vremea de colindar, lioară trandafir, și cocoșii au cântat, dai și Crăciunul l-a sosit, și Crăciunul a sosit. Moș Crăciun cu plete albe a sosit de prin gămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrân se povestește că în toți anii negreșiți Moș Crăciun priveac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, of, of, of. Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete albe, încotro vrei să o apuci, ți-am cântat florile albe, de la noi să nu Cei de angini în cristalin, Din văzduh fulgi de nea se coboară lin, Hei, alergând prin văzduh spre orice cătun, Încărcat cu bunătăți vine Moș Crăciun, să zboară lin, prin omătul cristalin, Doamne rece s-a lăsat, coboară în vânt și gel, Dar Dumnezeu s-a trezit și frumos s-a împodobit, Așteptând să vină în prag, Moșul bun și drag, po, po, po, clopoței de argint, plin de cristalin, din văzduh fulgi de neam se coboară lin, hei, alergând prin văzduh spre orice cătun, încălcat cu bunătăți, vine moș Crăciun. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani, să trăiți la mulți ani fericiți. Va fie viața numai lumină, ca în lumină să renuiți, pentru credință și mântuire la mulți ani, să trăiți la mulți ani. ניצן.